Urtahilaren zazpia da gaur, hoitzen mazizte, eh? abenduaren bostean hasi zen erretreten erreformaren eh, kontrako mugimendua, ilabete bat pasa beraz eh, sindikatuak eh, mobilizatuak direla. CGT sindikatua zuzenki edo ahars erreforma horren kontra da, eta gurekin CGTko kide bat gure irratiko estudioetatik, beraz ustaritzetik, Jean-François, menta berri, egunan? Egunon. Uh, urtatzeko mesuan, Emmanuel Macronek eh, kompromiso bat fite, atxe maitea hori zuela sede, aipatu du. Itz horiek, eh, entzun dituzu, nola jardokitzen duzu? Ba, beti berdin da, erraten dute Eh, entzuteko presiera, baina eh, azkenean ez dute konbide, sindikatuak ez ditu ez dute konbideatzen, eta, eta eh, ez, ez, ez dira elkarrizketan sartzen ere, orduan hori komunikazio bat da, beti berdin, eta ez da deus aldatzen, beren buruan, Be, erraten du atxikiko duela, maina atxikiko du utzi arte, eta gure da, hori da gure helburua. Mhm elkarrizketa, erten duzu, eh, ez duela bideratzen. Elkarrizketa bat izaiteko, zer behar litzateke, zer litzateke minimoak, zure ustez? Abe, ah, beh, ba, da, bere proiektua ustea, eh, Euh, gauza gogorena da proiektu hortan da euh, sistem parpoen ran aldugu. Euh, horrekin lotua kotizazioaren uh, uh, bizi osoa kontatzea uh, erretreta kalkulatzeko Eta orduan eh, azkenean da pentsioaren tipitzea. Uh, denentako te, pentsioa tipituko da eta orduan eh, hori uh, ezin dugu onartu. Ezin du ba, badakigu uh, bizi esperantza tipitzen ari dela ere. Eta gizon batentako uh, irurgoita bi kakotxela urte dela, emazte batentako urte bat gehiago bakarrik eta eta egaten du jada adina izanen dela irurgoita lau garen urtean, eta gero gibeltuko duela ere, orduan ikusten dugu eh, nahi duela eh, bere jende langileak eh, beren bizi osoa lan egitea erretretan hiltzeko bakarrik, orduan guretako ez da bat ere onargarria, olako gauza... Eh, plantean ematea eta orduan eh, hori uh, erretreta, erretretaren adina berritikusi behar da irurgoi urtean emateko. Adina, adina, esper, adina esperantza tipitzen delako eta orduan uh, Eta momentukotz, ediakin behar da, erretretaren kesak, ongi, ongi, ongi mantenduak direla eta eh, badirela uh, adibidez uh, eh, erregima horoko horrean badela hogeita hama bi miliar euro da antzinez, eh, komplementerrekoa bada eun eta hogeita amabi eh, eh, miliar eurokoa antzinez ere, eta badakigu goita 2000 eta hogei garen urtean zorra soziala ebe, bukatua izanen dela, eta orduan hogeita lau miliar euro gehiago sartuko da kutsetan, orduan or, okusten dugu azkenean ez da bat ere uh, diruaren uh, nunbait uh, arazo bat hortan nahi du uh, nahi dudena hautsi, uh, bere promesa zen uh, finantza, finantzatu duten eh, bere, uh, bere kampaina, emateko, orduan kapitalaren alde da, eta azkenean uh, asegurantza uh, erretretan txartzeko eta uh, beren txosak mantetzeko. Jean-François, mm-hmm. eta berriz, zuka ipatu duzu, irurugoi urtetarat berriz ekartzea uh, erretreta, ala ere hor, proiektuak aipatzen duena da, uh, adin ahdatz bat edo horrek ahdatz bat, itaikena irurgoita bi urtetan bai jetreta hartzen alda, baina eskubide guziak, eh, Ogeita bostetik goiti lau urtetan hori apundu sensible bat eta bereziki eh, e, CFDT sindikatua aipatzen badugu, e, Frantziako lehen sindikatua dena, horiek hortan ezartzen dute ajeta, hori negoziatzerat heltzen balin badira, hor emaiten du, uh, ara, grebaren edo mugimendu hortatik, ZFDT pixka bat urguntzen alitzatekera, nola ikusten duzu bai, bai, hori, ba, ditzen balin bada historio eh, hori, uh, eh, indaxak galdezake mugimenduak? Ba, ja da, sartu behar da mugimenduan, eh? jakin behar da gau arte, uh, bakarrik abenduaren amazazpia egindu, eta bon, diakin behar da ZFDT uh, eh, eh, enpresetan badira zengat sendikatu onak litugu. ditugu, maina nazionalean uh, uh, gaizki dira, ezin dugu lertu berzek eraten duena, Uh, bakarrik adinarekin eraten du uh, uh, Uh, baina ez du ezagutzen uh, eh, reformala, zer, zer, ekartzen duen, eh, ustez. Uh, eh, Pantzioaren tipitzea uh, ez bani bada maragoria beretako, hori uh, ez inugu lehtu. Uh, gero diakin behar da, uh, irurgoi urtetik pastua, uh, da uh, eh, jendentako da ehuneko uh, eh, hogeita ha kakotsbi uh, bakarrik enpleguan orduan uh, oh, oh, oh, oh, ja da aspalitik irurgoi urtetik irurgoi urte lau urte arte pastuko gira bai, baina hirurgeita bi eta hirurgeita hiru urte jada gira eta orduan aspalitik magagogia pastu da nunbait. Orduan uh, nire ustez uh, sendikatu horiek zefdetekoak eran eh, behar diete uh, beren nazionalei uh, dela eta mugimenduan sartu behar dela ezin dugu onartu olako erreforma uh, pantsioa tipitzea eta deusekin bizitzea ez da bat ere onga, ongi horita em... Zerretek, eh, asteuntan, eh, aipatu du, eh, petrolio findegien blokatzea, edo greba egitea petrolio findegi horietan, e, ere greba hainitz bada. Egia da, horiek direla greba batzu egitarren egunerokoa hainitz unkitzen dutenak. Ez zote da ikiskurik, jendearen iritzia bi eta grebak azkenean kontrako efetua egitea? Bai, badugu eh, gure alde, baditugu uh, eh, irurogoita bat, eguneko irurogoita bat eh, gure alde, uh, pentsa, uh, diende, diende pentsa eta orduan horrekin uh, konten, konten gira. Ulertzen dute uh, hori gezurra dela bakarrik, eta azkenean gure alde da, bon, Egia da, eh, ba-, badira grebarekin uh, eh, jena egin aldo, Me, guk uh, eh, irurogoita malaugaren urte egunean uh, soldadak altzen dugu, zentzefan, eta orduan kontengira konten gira mugimendua ongi atxikitzen dela oino, Maina, maina, bon, greban eman behar dute ere, diendeak, maina, ezin dute pentsatu, beren, beren, beren eh, sozietatea salbatuko dutela eh, deus egin gabe. Eh, badakigu demokrazia nunbait ez dela gehiago existitzen. Erraten dute kampainan erran dutela, maina azkenean erraten dute hautatuko dutela, maina ez dute erraten nola, nola, eta gainera jendeek ez, ez dute oientako haien alde boskatzen. Bakarrik kapitalaren alde egiten dute gauz, egiten dituzte gauzak eta orduan hori alde moldatu behar da, nubait. Ezen zefen eh, greba historikoa izaiten ari da, eh, historiako luzeena. Noiz arte, irauten aldu, hola, zenta badakegu zaila dela ere, greba egitea, ekonomikoki ere. Eh, irauten aldu horrek, egoera horrek? ba, e, <laughs> urte bat ez, nire uste ez, maina, maina <laughs> momentuko segitzen dugu. Eh, konten gira zenbakiarekin, eh? eh ogoita mala hogarren egunean uh, eh, euneko greban izaitea diada zenbaki polita da, ez dugu inoiz olako izan. jakin behar da gure eskolean, be, adibidez, gidarien aldetik, uh, lauro goita amabi, kakotx bost, uh, greban gira oino, eguneko eh, Uh, orduan uh, mugimendua ongi segitua da, uh, eh, balakigu zaila dela, batzuk berriz lana hartzu dute, uh, zein da ezin dute be hilabete bat soldat, soldata izan gabe, orduan uh, ulertzen dugu berriz hartzen dutela, berriz greban emateko ere balakigu, uh, ostegunean badugu mobilizazio azkar bat, eta balakigu berriz uh, train zenbakiak tipituko direla, bitik bat e-, esanen da, Orduan uh, berriz askartuko da, eh, esperatzen dugu orduan uh, segipenean atxikitzea eta momentu batean esperatzen dugu ere uh, bere proiektua erretiratuko duela. Mm beste, beste lanetan ere, uh, pentsatu behar dute, greba mugagabea, mugagabean sartzea eta... Eta ora, denentako da hemen, ez da ezen zefen alde, langile guzientako da hori egiten duguna nola ikusten duzu segida? Uste duzu, ben, lotuko dela greba gehiago? Edo sektore gehiagotan? Ba, esperatzen dut. Eh, gero, eh, <laughs> hori zaila da... Ja da zaila da ulertzea, eh, ez direla, oino, eh, mugimenduan, uh, eh, mugagabean egan nahi dute. Hain, egiten dute mobilizazio egunetan, egiten dute greba hortan, eta gero berriz lanera duaten die. Uste dut, ulertu behar dutela, uh, be, segitu behar dela, ez zindela hori uh, lortzen, hori uh, eta uh, bon, me, guk hor gira motora emateko, eta uh, segitu behar dute. Jean-François Menta CGT sindikatukoa, mile esker eh, gure ganat ginik eh, goizuntan, akuteratziko dugu, ustaritzeko eh, estudioetatik beraz gure ikatitik zintugula, zuzenean, pasaigunan? Bai, mile esker zuai, pasaigunan, eh.